بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد s Allahom tebareke wa ta'ala pomoći već je bilo govora o sudu i propisu Islama u pogledu proslavljanja mevluda i održavanja i učenja mevluda i to u najkraćim crtama kroz govor o propisima vezanim za novotarije u vjeri, u islamu i kroz govor o istorijatu ili nečemu od istorijata samoga Mevluda, kada je on nastao, koga je prvi uveo, ko je to proširio. Čuli smo i stavove islamskih učenjaka, a ovom prilikom sa Allahom te bareke ve taala pomoći biće govora o nekim pitanjima isto vezanim za mevlud to jeste o pitanjima koja su u stvari šubhe sumnje ili odgovori nekih koji brane uspostavljanje i učenje mevluda da vidimo šta to kažu da se na to odgovori jasno i i glasno i da vidimo sud islama u pogledu u pogledu toga oni koji uspostavljaju uče mevlude brane se mnogim brane se mnogim opravdanjima od kojih ćemo spomenuti ona najvažnija od toga je da uspostavljanje mevluda je prilika da se muslimani podsjete na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i na taj način i tom prilikom da se njihova ljubav i odanost prema njemu da se poveća. Drugo spominju da je to prilika da se čuje nešto iz sire i iz rodoslovlja i svojstava Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem spominje se isto tako da izražavanje i oglašavanje radosti prilikom rođenja Resula sallallahu alaihi ve sellem ukazuje na ljubav prema njemu spominju da je to prilika da se nahrane siromasi i da se učine mnogobrojna dobra dijela dobročinstva zatim spominju da se prilikom mevluda ljudi okupljaju i spominju Allaha te bareke ve taala da se uči Kur'an da se salava donosi na Resula sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje dakle to su samo neka od opravdanja koja spominju, a mi ćemo inša Allah tabareke wa ta'ala jedno po jedno da spomenemo i da i da se odgovor da dadne na to. Allah tabareke wa ta'ala kaže svojem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem u suri Jusuf kul hadihi sebili reci reci Allahu poslaniće ovo je moj put ed'u ila Allahi pozivam Allahu ala basiratin na me znanju dakle to nije neki put koji je nepoznat koji je tajnovit nego je put znanja put dokaza Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam ene wa meni tebe'ani i ja i oni koji me slijede dakle to je put Resula sallallahu alejhi ve sellem od mnogobrojnih možda i najčešćih šubhi koje spominju jeste ona koja je vezana za istorijat to jeste za eser u kojem se prenosi da je Ebu Leheb prokletnik kojeg Allah tabareke wa ta'ala proklinje u Kur'an i Kerimu u poznatoj suri Tebet jeda Ebi Lehebin Oteb neka su proklete neka je propao ruke e, Ebu Lehebove i neka je proklet i on i neka je i on propao dakle spominje se u ovome eseru da je Ebu Leheb viđen u snu pa je pitan u kakvom je stanju u vrlo lošem stanju i viđan i pitan i on je odgovorio da je u azabu osim što mu se olakša svakog u oči, pet, u oči ponedeljka olakša mu se taj azab svakog u oči ponedeljka time kako mu se olakša taj azab u kojem se nalazi time što mu se između dva prsta dakle u ovoj udubini između dva prsta stavi vode stavi vode koju on ne možemo kazati da je pije jer je nema puno dakle pokazuje se u tome eseru da je to koliko vrh prsta, dakle koliko na iglu se stavi vode i on to posisa, dakle uzme, to mu je olakšanje, a zaba toliko samo. A sebe uzrok tog olakšanja e, u azabu jeste to što je oslobodio svoju robinju Suvejbu koja ga je obveselila rođenjem Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem to jeste rođenjem njegovog bratića Muhammeda jer je Abdullah ibn Abdul Muttalib otac Resulullah sallallahu alaihi ve sellem brat Ebu Ebu Lehebov i što ga je ona zadojila dakle spominju tu šubhu i spominju ovaj eser kao dokaz opravdanosti uspostavljanja i učenja mevluda. To jeste kako je to koristilo Ebu Lehebu to što se obradovao rođenjem Resula sallallahu alaihi ve sellem zar neće koristiti svakome drugome to što se okupimo i proslavimo i proučimo Mevlud. Odgovor na ovo u kratkim crtama jeste da pripadnici islama su jednoglasni da se šerijat ne uspostavlja preko snova dakle bilo koji šerijatski propis a mi ovdje govorimo o šerijatskom propisu koji je vezan za uspostavljanje mevluda ili učenje mevluda dakle bilo koji propis nije moguće da se uspostavi u vjeri preko preko snova koliko god taj koji je vidio nešto u svome snu bio veliki i jak u svome imanu, u svome znanju, u svome takvaluku, osim ako se radi o Allahovom vjerovjesniku, jer snovi Allahovih poslanika su istina, dakle, koji se sprovode, kao što je bio slučaj kod Ibrahima, ali i selam, u pogledu njegovog sina, kojega Ismaila. Zatim, onaj koji je vidio ovaj san, spominje se da je to bio Abbas ibn Abdul Muttalib, radijallahu anhu, a onaj ko prenosi, onaj koji prenosi ovaj eser ili ovu predaju od Abbasa radijallahu anhu, prenosi je posredstvom posredstvom, a to posredstvo ne spominje, dakle ne prenosi direktno ovaj rivajet od, ili ovaj eser od Abasa, tako da se ovo u hadijskoj nauci naziva hadisun mursel, to jeste hadis u kojem se spominje neko od onih koji prenose, jeli, ali nedostaje jedan u tim u zadnjim e, u lancu toga hadisa. Dakle, među ravijama tim. U ovome slučaju onaj koji prenosi od Abasa radijallahu anhu ne prenosi ga direktno. A Mursel, Eser ili Hadis takav se ne može uzimati kao dokaz. Posebno u pogledu e, žrtvu koji je klao svakoga hađa hiljadu deva i koji je hiljadu ih zaodijeli